Hamd Allohnikidir. Allohdan o'zga iloh yo'q. U yolg'iz, shiriksiz zotdir. Mulk ham, hamd ham unikdir va u barcha narsaga qodirdir. Ey Alloh, men sendan bu tundagi va undan keyindagi yaxshilikni so'rayman. bu tundagi va undan keyindagi yomonlikdan panoh berishingni so'rayman. Parvardigoro, men sendan yalqovlikdan va yomon qarishlikdan panoh berishingni so'rab iltijo qilaman. Parvardigoro, menga do'zax hamda qabr azobidan panoh bergin. Allohumma bika amsayna va bika asbahna. وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير Ey Allah sen sabab madading bilan tunga yetdik sen sabab madading bilan tongga yetdik sen sabab madading bilan hayotmiz va sen sabab sening madading bilan hayotdan ko'z yumamiz. Qaytishlik sengadir. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك يا الله كيچ etdim من seni arshingni ko'tarib turguvchilarni, maloikalaringni va butun mahluqotingni guvoh qilib aytamanki, sen Alloh dirsan va sendan o'zga hech bir iloh yo'q. Sen yolg'izsan va sening hech qanday shiriging yo'q. Muhammad sallallohu alayhi va sallam sening bandang hamda rasulingdir. Raditu billahi robba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا الله نبرور ديار دي إسلام ندين دي ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي دي رحز بولدم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين Ey mangu hayot va abadiy turguvchi zot sening rahmating bilan madad so'rayman mening butun sha'nim ishimni o'nglagin va meni biron bir lahza ham o'zimga topshirib qo'ymagin أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها tunga yetdik butun mulk olamlar parvardigori Allohnikidir ey Alloh men sendan shu kechaning yaxshiligini fathini g'alaba yordamini nurini barakasini va hidoyatini tilayman sendan undagi va undan keyingi yomonlikdan panoh berishingni so'rayman أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق Allohning mukammal kalimalari bilan yaratganlarning yomonligidan panoh tilayman. Allohumma salli va sallim ala nabiyina Muhammad. Ey Alloh, nabiyimiz Muhammadga salot va salomlar yog'dirgin. Bir kun kelib ummat düşmanın bular bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihad qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar ustozimiz shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihad qilamiz shahid bo'lamiz urfonlik mevasin shu avlod ko'rar alloh subhanahu va taolo rasululloh sollallohu alayhi vasallamni qur'on bilan haq din bilan yubordi هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون u zot ya'ni alloh subhanava taolo shundoq zotki o'z payg'ambarini qur'on билан haq din bilan yubordi toyinki boshqa dinlarni ustidan g'olib qilishlik uchun boshqa dinlarni ustidan ustun qilishlik uchun boshqa dinlarni mag'lub qilib Alloh yuborgan din islom dini, ya'ni Allohning huzurida qabul bo'lgan din, innad-dina indallohil islom. Allohning huzurida qabul bo'ladigan din islom dinidir degan dinni g'olib qilishlik uchun Muhammad alayhisalom yubordi. Agarchi mushriklar buni xohlamasalar-da. Ya'ni mushriklar bunga har qancha dushmanchilik qilsalar-da Alloh subhanahu va taolo buni iroda qildi. Shu maqsadda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni yubordi. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni o'zlari bilan emas, balki u kishini atroflaridagi sahobiylar bilan va u kishi vafot topganlardan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ahd bergan, ahdiga vafo qilgan sahobiylar radhiyallohu anhum, tobiinlar rahimahumulloh va tabi'inlar to qiyomat kunigacha ularga ihson bilan ergashgan solih kishilarni qo'li bilan Alloh subhanahu va taolo mana bu dinini g'olib qilishini iroda qildi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo yuborgan dinning tabiatida payg'ambarni atrofidagi unga iymon keltirib joni va molini ota-onasini fido qilgan sahobiylar bilan Alloh subhanahu va taolo mana bu dinini oliy qilishlikni iroda qildi. Mana shu sahobiylar va mana shu solih musulmonlarning qo'li bilan mushriklarni burnini yerga ishqashlikni Alloh taolo iroda qildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib kelgan vaqtida yer yuzi jahilatga to'la edi. Ikkita din bor edi, Yahudiyat va Nasroniyat. U ham hammasi ana shu dinlarni da'vogarlari tarafidan o'zgartirib yuborilgan dinlar edi. Butparastlik bor edi. Boshqa-boshqa o'tparastlik bor edi. Juda ko'p dinlar bor edi. Tuzib olingan dinlar bor edi. Va asosan ikkita din. Yahudiyat va nasroniyat dini o'zlarini haqni ustida bilardi. Va ana shu davrda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib kelgan vaqtida yer yuzida ikkita katta imperiya bor edi. Bu imperiyani bittasi o'tparastlarning qo'lida edi, forslarning qo'lida edi. Ikkinchisi xristianlar, ya'ni o'zlarini xristian masihiy diniga e'tiqod qilyapmiz degan rumliklarning qo'lida edi. Ya'ni ikkita katta imperiya bor edi. Va mana shu vaqtda Alloh subhanahu va taolo Ka'bani atrofida 360 ta butni qurib olgan eng jaholatni eng oliy cho'qqisiga chiqqan arablarning ichidan Muhammad alayhisalom payg'ambar bo'lishini iroda qildi. Va bu kishiga ergashishlikni mana shu, ya'ni ana shu ularning davridagi eng past tabaqa hisoblangan hamma sohada past tabaqa hisoblangan arablardan va makkaliklar va Makka atrofidagilar va madinaliklar va Rumdan Suhayb Rumi Forsdan Salmon Forsiy Habashistondan Bilol Habashiylarni mana bu dinni olib kelgan Muhammad alayhissalomga yordamchi bo'lishliklarini iroda qildi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo o'zini dinini agar xohlasa edi, kun fayakun qilib turib nima qilardi? G'olib qilib qo'ya qolardi. Lekin Alloh subhanahu va taolo o'zi nihoyat toptiradigan risolatni, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan keyin payg'ambarlik tugagan edi. Endi boshqa payg'ambar kelmas edi. Mana bu yukni Muhammad alayhisalomga iymon keltirgan sahobalarni yelkasiga yuklashni iroda qildi. Arqam ibn Abi Arqamning uylarida boshlangan da'vat Arqam ibn Abi Arqam uylar bunaqangi yorug' emas edi. Qorong'ilik edi. Bitta, ikkita, 3 to'rtta, 4 5 ta oxiri Hazrat Umar 40-kishi chi bo'lib iymon keltirdilar. Alloh subhanahu va taolo bitta bitta bitta bitta terib oldi Muhammad alayhi vasallamni dinlarini qiyomat kunigacha ustozi bo'ladigan, muallim bo'ladigan murabbiy bo'ladigan peshvolarni Alloh taolo terib oldi. Bular hamma tarafdan yig'ilib keldi. Bilal Habashi qullikdan chiqib u yetib keldi. <coughs> Suhayb Rumi Rumdan yetib keldi. Salmon Forsi Forsdan yetib keldi. Ya'ni mana bu dinni boshlanish siratiga, tarixiga qaraydigan bo'lsak, hamma joydan terilib kelgansiz. Abu Zar al-Ghifori G'ifordan keldi. Hammasi bitta bitta bitta bitta. Bularni Alloh subhanahu va taolo yelkasiga shunday bir buyuk yukni yukladiki, Muhammadur Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafot topganlardan keyin ular esen kiramaydigan, ular yo'lini yo'qotib qo'ymaydigan va mana bu o'ziga yuklatilgan mas'uliyatni to'la his qiladigan va yer yuzidagi barcha dinlarni mag'lub qilib, tauhid islomni g'olib qiladigan ustozlarni Alloh taolo yetishtirib chiqardi. Ana Forsni fathi Rumni fathi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot topganlardan keyin bo'ldi. Li yuzhirahu ala din kullina Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tarbiyalarini olgan Umar ibn Xattob va u kishining davridagi sahobiylar, tobiinlar qo'llari bilan butun yer yuziga bu dinni tarqatishdi. Yer yuzida biror manman degan dinni qarshisidagi zo'ravon qolmadi. Hammasini bir yerga ish qildi. hammasini saltanati quladi. Bitta islom dini hokimiyat qurildi. Buni kimlar qurdi? Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'llari bilan tarbiyalagan, tarbiyalangan islomdan oldigi tarixi va undan keyingi tarix bir-biriga umuman o'xshamagan kishilar nima qildi? Mana bu dinni oliy qilishdi. Ya'ni mana bu sahobiyalarni aksariyatini islomdan oldingi tarixini agar o'qisangiz, aynik Umar ibn Xattob o'zlari ba'zi vaqt o'ltirgan vaqtlarida, ahllari bilan o'ltirgan vaqtlarida yoki atroflardagi ashablar bilan o'ltirgan vaqtlarida qattiq yig'lar ekanlar. Ko'p yig'laganlardan atroflardagi kishilar ham yig'iga qo'shilib ketishar ekan. Va ba'zi vaqt shunaqangi ko'p kular ekanlar. Shunda ajablanib so'rash kerak ekanki, Amirul Mo'minin, ba'zi vaqt shuncha ko'p yig'layverasiz, ba'zi vaqt kulasiz. Biz buni sababini bilmaymiz deganda aytgan ekanlarki, jahilat davrimni eslab bir yig'layman, bir kulaman degan ekanlar. Jahilat vaqtimda deylar, bir kun xabar keldiki, qiz farzand ko'rding degan xabar keldi. Shunaqangi achchiqladimki, dunyo tolliqib ketdi deylar. Chunki arab jahilatida qiz farzand ko'rishlik uyat edi. Mana bu xabar kelgandan keyin deylar, 6 yilgacha arang toqat qildim mana bu qizni o'zim bilan olib yurdim deylar. 6 yoshga to'lgan vaqtda chiroyli ziynatlar bilan ziynatlab kiyintirib, o'zini yolg'iz olib sahroga ketdim, cho'lga bordim deylar. Va uning uchun qabr qoylay boshladim deylar. Tirik qizi uchun, 6 yoshar qizim uchun. Qabrni qoylayotgan vaqtimda Mana bu qabrdan chiqqan tuproq soqalimga yopishib qolsa, qizcham kelib turib, meni degi bu changni tozalab qo'yardi qumlarni dedilar. Shu qizchamni tirigicha ko'mib kelganman, shuni eslab yig'layman dedilar. Umar ibn Xattob jahiliyat islomdan oldingi hayot. Kulishim deylar. Shunda qonun bor edi Makka mushriklari tarafidan, Makka sayyidlari tomonidanki, agar Makkani ichida bo'lsa ham, tashqarisida bo'lsa ham Makka butlarga ibodat qilish shart edi. Ya'ni butchalarni o'zi bilan birga olib chiqib ketish kerak edi tashqariga. Bir safar safarga chiqqan vaqtimda deylar, ana shu butlardan olib chiqishlikni esimdan chiqarib qoyimman O'zim bilan birga bo'lgan xurmodan but yasadim deylar. Butga ibodat qildim, qornim ochib qolgan vaqtda butni kesib yedim, shunga kulaman dedilar Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo ana shunday qizini tirikligicha ko'madigan insonlarni shunda bir manzilatga yetkizdiki, qiyomat kunigacha hamma mu'minlarning ustozi peshvoziga aylandi. Umar desa, hammani qalbida muhabbat jo'shib ketadi. Hatto ba'zi bir siyratlarni eshitsa inson ko'ziga yosh oladi. Alloh subhanahu va taolo ana shunday eng qaloq bir tabaqani buyuk bir tabaqaga hattoki maloikalardan ham yuqoriroq tabaqaga ko'tarilishiga Alloh taolo iroda qildi. Qiyomat kunigacha kale bo'lib qolaveradi. Muhammadur Rasululloh sallallohu alayhi sellem'in dinlarini ma'lum bir toifa yelkasiga ko'taradi. Va uni yer yuziga hokim için uchun butun joni molini fido qiladi. Allohdan so'raymizki, bizlarni ham o'shalardan qilsin. Amin. Allohdan duo qilamizki, bizlarni ham o'shalarga ihson bilan ergashganlardan qilsin. Agar biz o'sha lahzada o'zimizni kim ekanligimizni, qanday mas'uliyatimiz borligini, qanday yuk yelkamizga yuklanganligini his qilgan kunimiz birodarlar, bizning hayotimiz umuman o'zgarib qoladi. Men Muhammad alayhisolatu vasallamdan qolgan meros ko'taryapman. Men Muhammadur Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni dinlari hujumga uchragan vaqtida o'zimni qalqon qilyapman degan tushuncha mukammal ravishda bizda hosil bo'ldimi? Bizning hayotimiz umuman boshqa hayot bo'ladi. Biz bu yo'lda dushmanni qo'lidan parchalanib ketyapkanligimiz, dushmanni tarafidan har qancha aziyat, ozorlar ko'zimizda ko'rinmay qoladi. Chunki biz ko'tarib ketayotgan yukni Muhammad alayhisolatu vasallam bizga omonat qoldirganlar. Ya'ni men to'xtalib o'tmoqchi bo'lgan bitta nuqta bor birodarlar. Biz kimmiz? Nimaga bu tarbadarlikni ixtiyor qildik? Hamma ummat, hamma desam, shoyat adolatsizlik bo'ladi. Aksariyat ummat Muhammad sallallohu alayhi vasallamning dinlari hujumga uchragan vaqtida hammasi o'zimni jonim jonim deb o'zini har tarafga olgan vaqtida ozginagina bir hovuch kishilarni men o'zimni qalqon qilaman deyishligi bu Alloh taolaning tavfiqi birodarlar. Muhammad sallallohu alayhi vasallamni dinlariga qarshi salibiylar, yahud va nasorolar, kommunist va butfaraslar, demokrat va millatchilar hammasi bitta bayroq, salibiylar bayrog'ining ostida 90 ta davlat ittifoq tuzib turib bostirib kelgan vaqtida ummatdan bir hovuch kishilargina o'zini qalqon qildiki, biz Muhammad alayhisalom dinini himoya qilamiz. Kimlar ular? <laughs> ular baxtli kishilar ular. Ertaga Robbisiga hujjati bor kishilar. Nima qilding degan vaqtida javobi bor kishilar. Ya Rob, seni dining hujumga uchragan vaqtida men o'zimni shirin jonimni berdim deya olaydi. Shuning uchun hammamiz nimada yurganligimizni bir lahza ham g'aflatda qolmaylikki, biz kimmiz? Nima maqsadda yuribmiz? Maqsad tijoratmi? Maqsad quruvchilikmi? Maqsad ziroatmi? Maqsad chorvadorlikmi? Maqsad injenerlik va tibbiyotmi? Nima maqsad? Maqsad Muhammadur Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan qolgan dinni yuzhirahu ala dini kulli walau karihal mushrikun. Hamma mushriklar istamasalarda Alloh subhanahu va taolo Muhammad alayhisalomga bergan dinini hamma dinlarning ustidan g'olib qilishligini yer yuziga tatbiq qilishlik maqsadi bor. Shuning uchun Alloh taolo nima dedi? Faqatiluhum hatta la takuna fitna ويكون yakuna كله kulluhu lillah. Kafir va mushriklarga qarshi jihodinglarni, qitolinglarni davom ettiringlar. Toyinki yer yuzida fitna qolmas ekan. Va hamma dinlar Alloh taolo uchun xos bo'lmas ekan, sizlar urushinglar ular bilan. Ya'ni biz tanlagan qitol yo'lini oxirgi nuqtasi, oxirgi chegarasi, oxirgisi shu bilan tugaydi. Yer yuzida fitna qolmaydi. Faqat tavhid dini yer yuzida hokim bo'ladi. Islom dini hokim bo'ladi. Muhammad alayhisalom dinlari hokim bo'ladi. Biror bir zo'ravon chiqmaydi bu dinni qarshisidagi islomni so'ksa, Qur'onni so'ksa, Muhammad alayhisalomni so'ksa, musulmonlarning nomusini tajov. Shu vaqtgacha jihad qilasizlar deb Alloh taolo buyuryapti. Buyruq bu. Shuning uchun bu lahzalar tayyorgarlik lahzalari birodarlar. Hali oldimizda juda katta-katta janglar turibdi birodarlar. Toyinki bir zo'ravonlar, <coughs> toyinki bu tog'ut va fir'avnlar yer yuzida bor Bizga rohat yo'q, birodarlar. Biz uchun rohat yo'q. Afg'onistonni kofirlardan ozod qilib, O'rta Osiyoni ozod qilib dam olamiz yo'q. Dam olmaymiz. Hatta la takuna fitna. Fitna qolmaguncha. Toyinki kufrni boshi Amerika, Yahud va Hind va Hindu, va boshqasi bor ekan, biz o'tirmaymiz. shahid bo'lganimiz shahidlarimiz karvona qo'shilib ketaveramiz. Qolganlarimiz safni qaytadan tiklab oldiga ketaveramiz. Orqaga qaytmaymiz, birodarlar. Bu baxt Alloh taolo nasib qilgan kishilarga nasib qiladi. Endi Alloh taolo sizlar bilan bizni shunga tanlabdi, agarchi biz loyiq emasmiz. Hammamiz agar bu islomni haqiqatlarini tushunishdan oldingi bir hayotimizni ko'zimizga oltirsak, Alloh taolo qiyomat kuni ko'rsatmasin uni. Uni bekitib tashlasin. Sahobalardan ham battaroq ba'zilarimiz hayotimiz bor. Sahobalarning islomdan oldingi hayotidan battaroq hayotimiz bor. Lekin Alloh taolo bizga bugun sahobalarga o'xshab o'zini diniga o'zini qalqon qiladigan kishilarni chiqaribdi. Shuning uchun buyuk yuk bor yelkada. Muhammad Rasululloh sallam dinlarni bugun kufr yo'q qilib yuborishlikka qaror qilgan. Walau karihal mushrikun Alav hal mushrikundan maqsad nima? Buni ular xohlamaydiki yer yuzida tavhid hokim bo'lsa. Ular xohlamaydiki Qur'on hokim bo'lsa. Ular xohlamaydiki musulmon va musulmonlar aziz bo'lsa. Buni xohlamaydi ular. Ular xohlamasalarda Alloh subhanahu va taolo va'da berib qo'ydi. Alloh taolo shu maqsadda Muhammad alayhisalom yuborgan. Ular har qancha chiransin, har qancha kurashsin, har qancha dushmanlik qilsin, albatta islom g'olib bo'ladi. <coughs> Yer yuzida tavhid hokimiyat quriladi. <coughs> Alhamdulillah robbil alamin bizni Alloh taolo mana shu hokimiyatni quradigan kishilarni safida va shu dinni g'amida yuradiganlardan qilib qo'yibdi. Shuning uchun bunga shukr qilishimiz kerak. Ko'p shukr qilishimiz ko'p ba'zi bir alomatlar bor. Ukrama Abu Abdurahmon aytdi. Bizlarga berilgan xotirjamlik, esankiramaslik bular bashorat birodarlar. Bu Alloh subhanahu va taolo inshaalloh nusratini yaqinligiga alomat bular inshaalloh. Shuning uchun himmatingni baland bo'lsin. Uzunani har kuni bir o'tirib men kimman o'zi? Men loyiqmidim shu dinga? Shu dinni posboni bo'lishlikka, shu dinni himoyachisi bo'lishlikka, Muhammad alayhisolamning nomini himoya qilishlikka, Qur'onni obro'sini himoya qilishlikka men loyiqmidim? Ha loyiq emas edim, lekin Alloh taolo menga shu tavfiqni berib, meni o'zini fazilati bilan tanlabdi. Endi men o'zimni vazifamni bajarishim kerak. Ayniki sahobalar dom daraksiz yer yuziga sochilib ketdi ular. Alohida bir sahobaga qabr kamdan kam topiladi. Yo'q, hatto nomi yo'q. Ba'zi bir sahobalarni ba'zi bir Abdulloh Qoragani kasetasidan eshitib qolib hayron qoladi. Shunaqa nomli sahoba ham bor ekan. Eshitmagansiz. Chunki siz eshitgansiz Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali mashhurlarni eshitgansiz. Lekin ularni Alloh subhanahu va taolo har bittasidan o'zini diniga xizmat olgan. Har bittasidan. Kelina biz ham ana shu dinga xizmat qilaylik. Dinni xizmatkorlari bo'laylik. Tanlagan yo'limizdan zerikib qolmaylik. Ya'ni chegarasi bu yo'limizning oxirgi nuqtasi ayda o'tdik. Bu taraf Washington bo'lsa, bu yog'i Dehli bo'lsa, bu yog'i Moskva bo'lsa, juda katta. Toyinki ular yer yuzida bor ekan, biz to'xtamaymiz. Ha shahid bo'lib ketaveramiz. Xo'jag'orda shahid bo'ladi, Qalay jangida shahid bo'ladi. Boshqa Shoykotda shahid bo'ladi, Pokiston ketaveramiz oldu. to'xtatolmaydi bizni. Ular o'ylaydiki, bulardan bizni qancha ko'p o'ldirsak bular to'xtaydi deb o'ylaydi. Yo'q. Bizni inshaalloh niyatimizga, maqsadimizga yana ham qo'shimcha kuch qo'shiladi. Biz orqaga qaytmaymiz. Bitta qolsak ham. Bitta qolsak ham, men doim aytganman, bir kishi qolsak ham bu yo'l davom ettiramiz. Ko'p bo'lsa namoz o'qib, oz bo'lib bo'lsa namoz yig'ishtirib qo'yadigan ko'p bo'lsa jihad qilib, oz bo'lsa jihadni yig'ishtirib qo'yadigan toifa biz emasmiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hunayn kuni ajib bir ta'lim berdilar. Bir lahzada hamma 12 ming lashkar qochib ketdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam maydonda o'zlari ikki kishi bilan qoldilar. Orqaga chekinmadilar u kishi. Faqat oldiga markablarni solardilar. Shuning uchun yelkadagi yukni bilaylik. Nima yuk bu? va bu yukni qaygacha ko'tarib boramiz Charchadim, bo'ldi, zerikdim. Bu gap o'tmaydi. U rijollarning sifati emas. Bu yo'lda bizni kasalligimiz, bu yo'lda bizni yolg'izligimiz, bu yo'lda bizni g'aribligimiz, ochligimiz, oyoq qo'lsizligimiz, ko'zimizni ko'r bo'lishligi bizni qaytara olmaydi. Qari bo'lib qolsak ham Abu Ayyub al-Ansoriga o'xshab qolsak ham bu aytayotgan talhaga qarib qolmaning o'zi. U kishi 93 ga kirgan. Qarish bo'lmaslik kerak. Qarilik, kambag'allik, <coughs> ojizlik, notavonlik, bemorlik bizni bu yo'ldan to'smaslik kerak. Qaytara olmaslik kerak. Dushman har qancha ko'payib ketaversa, bizning iymonimizga agar iymon qo'shilayotgan bo'lsa, bu Alloh taolo tarafidan bir tavfiq bo'ladi. Shuning uchun kamarni belni mahkam bog'laysizlar. Shunda bog'laysizlarki Washingtonda yashadigan qilib. yerda ozgina dam olamiz. Ungacha dam olmaymiz. Ungacha o'zimiz ustimizda ishlaymiz. Ilmimizni oshiramiz. Darslarimizni o'qiymiz. Aytdikki, uni chegarasi ko'p uzoq. Bittasi Afg'oniston jihodi vaqtida duo qilgan, "Ya Rob, qizil nima deydi? Qizil maydonda namoz o'qishni menga nasib qilgin der ekan. U vaqtda hali Afg'onistonga kirishlik hech kim tasavvur kirmaydi. Shu Pokistondan borar ekan mujohidlar o'ylamas ekanki rus chiqadi Afg'onistondan. Boramiz, urushamiz, shahid bo'lib ketamiz der ekanda. Chiqarishini tasavvur qilmasa, bittasi o'tirib qiblaga qarab, "Ya Rob, mana shu qizil maydonda namoz o'qish nasib etgin" deyar ekan. Kim bittasi aytdi, "Jinni Kobulda, Mozor Sharifda, Hirotda, qizil maydon, o-ho!" Kim aytgan ekan, "Ha, Alloh taolam meni Qizil maydonda namoz o'qishlikka qodir qilgan kuni mulk kamayib qoladi degan ekan. Himmat shuncha baland bo'lish kerak ekan. Alloh taolo to'g'risida yomon gumon qilmasligimiz kerak. Shuning uchun belni mahkam bog'lashlar. Bir kun kelar bahor, ochilar gullar, bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar. bir kun kelar bahor ovchilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar malomatga mahkum jihod qilsa kim Kim bilar haq kim kimlar majnunlar malomatga mahkum shu bilan kechki radio eshittirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Qurbonlik vesin şu evlat görer.